Radio Soba, Soba, Dragi Soba. slušatelji, moje ime je Davor Pejić, a sa mnom su večeras e, Charlotte Tripolt i Marlene Vek. Ja se nadam da sam ja ova imena pročitao kako treba, jer e, njih dvije dolaze iz Austrije i Njemačke i u Rijeci na germanistici predaju njemački jezik. Dobrodošli na Radio Sovu. Ono što moram primijetiti, e, iako ste iz Austrije i Njemačke, iako ste tek neko vrijeme tu, ipak dovoljno dobro e, razgovarate na, na hrvatskom jeziku. Da, ali je bio tako, mislim, je pričam za Malenije, za mene, ja, mi smo naučili jezik isto zato što mi smo živjeli u Beogradu, na primjer, i tamo mi smo naučili, ja duže nego ona, ali je to... Pa da. ja sam počela u Beogradu kad sam tamo živjela, radila i onda sam se vratila u, u Njemačku i studirala sam tamo na um, univerzitetu i u Berlinu i u Regensburgu imaju tečaje da, da, za bek HS jezik. <laughs> E, dobro, se zove tamo. Dobro je što vi znate hrvatski jer ja ne znam njemački pa bi onda ovaj intervju zvučao jako čudno kad bi ja pokušao nešto na njemačkom reći. No ono što vas spašava u Rijeci je što ste vi na germanistici. Dakle i na samoj nastavi e, dok predajete služite se njemačkim. Je li to onda problem za studente koji možda recimo na prvoj ili drugoj godini germanistike još uvijek možda ne znaju dovoljno dobro njemački? E, uspiju li oni vas razumjeti sve ili, ili, ili im je nekad teško? Um, pa ja mogu da to poredim za studentima u, u jer pre nego što ja sam došla ovdje, ja sam predala tamo i tamo je bilo stvarno katastrofa zato što studenti nisu dosta dobro znali ne, nemački, da mo, mogu ja pričam s njim na nemačkom, ali ovdje čini mi se da to sve ok, ide to po planu nekako. Mislim da ponekad mi pričamo malo sporije, ponekad moramo da ponovimo stvari da to, ili da to objasnimo isto malo na hrvatskom, ali to je, to redko se desi. Tako da zadovoljni smo za studentima tu. Ja držim um, i za studente iz germanistike, ali i za studente koji studiraju nešto drugo na filosofskom fakultetu i hoće da nauči njemački kao samo za jezik. Znači to, e, to je klasični jezični kursevi i e, tamo isto to je za početnici, ali ja govorim samo nemački u e, predavanju. I onda se oni nekako moraju snaći i moraju vas razumjeti. Pa da, ali znači da ja ne samo govorim nego i igram. Mislim, koristim ruke i noge i... I, I nekako se sporazumijete. Da, prst, e, kako se kaže ovaj... <laughs> Kaz, kaži prst. Kaži prst. <laughs> da, i tako se razume. Kad smo već kod hrvatskog, imali neka riječ s kojom ste imali velikih problema e, kako bi je naučili? Imali neka teška ili dugačka riječ ili fraza s kojom ste lomili jezik? Uprkos. <laughs> Usprkos. Usprkos, tako ali <laughs> ne, ali mislim početak meni je bilo baš teško. Um, redko su reći slično za drugim jezicima koji sam naučila prije i, i ali kad, kad sam već prošla za neki nivo, onda je lakše, jer onda to je kao Lego sistem neki, ne, nego kao kad, kad znaš što znači neke e, osnove, onda kasnije... Pa ispod, iznad, onda možeš i nadići, bla bla bla. To, to meni bilo baš zanimljivo i kad neko mene pita šta je čudno u ovom jeziku, mislim, na primjer u Njemačkoj, onda uvijek mm, kažem neke riječi koji nemaju vokali, <laughs> kao, kao prs, na primjer, mhm. ili um, da. omiljena rečenica meni je e, ptice cvrkču. <laughs> da, da, mi, evo, mi smo dosta posebni po tome što imamo neke riječi koje nemaju samoglasnika ili ih imaju vrlo da, rijetko i onda je to teško drugima. Nama u Hrvatskoj se često čini da je njemački e, dosta težak za naučiti za nas koji smo slavenski, slavenskog porijekla. A imate li vi sa vaše strane kao osobe koje su prvo pričale njemački, pa onda e, hrvatski, srpski, bosanski i tako dalje, Jeste li vi imali takvih problema da ste mislili da je naš jezik težak? Nije bilo to lagano jer um, imate više padeža nego mi na nemačkom, na primjer. To, to, je istina, To je bio veliki problem. Mislim, za mene je bio veliki mm. problem da to shvatam nekako mm. kako to funkcioniše. I ona ta isto um, da ima ovaj dva vrsta glagola u stvari, da ima to aspekta mm. glagola kao da mora da bude savršena akcija ili nije i to isto na nemačkom mi to tako ne koristimo to i to je bio kao kako, kako da to objasni, kako da to... Ja sam presala da to Ja, e, u Beogradu sam imala cimer koji je studirao e, germanistiku i on je bio super, mislim, nemački njegovi njemački je bio sjajan. A on je rekao, nemoj da se brineš, da naučiš naš jezik, nikad nećeš uspjeti. I to, taj moment, ja sam, ja sam to, to je bilo meni kao natječaj. <laughs> ja ću to uspjeti. <laughs> I e, tu sam, mislim, sad su prošli sedam godina, ja nisam još tamo gdje on je bio, <laughs> ali... Ali evo, ima vremena i sigurno sam da će to biti kako treba. Ok, vi ste imali problema sa učenjem hrvatskog, a naši studenti možda imaju problema sa njemačkim. Ali kad bi ih morali usporediti možda s nekim drugim nacijama kojima nije njemački srodan, mm. e, kako mi kotiramo? E, ide li to nama dovoljno dobro ili, ili se mučimo? Imamo li problema s njemačkim? Pa ja mislim da to dosta dobro ide, čini mi se. Možda da to isto zato što ima više kontakta za ljudima koji, mm. koji pričaju nemački, mislim turisti koji dolaze ovde. Čini mi se da, da, da oni nemaju naglasak naglaska ovaj, naši studenti ili neki mm. akcenat Mislim da to super funkcioniše kako oni ispričavaju reći, jel? Da, da, da. Tako meni se čini. Mislim, to u, u Rumunjskoj je bio veliki problem jer oni to nemaju i onda to, mislim, vidi se da, turizam dosta pomaže, a osim toga evo i mi imamo neke riječi koje imaju korijene iz njemačkog jezika. dosta, Pa barem nešto znamo. Ja predlažem da se sad odmorimo uz jednu glazbenu pauzu i nakon toga vraćamo se u studiju i onda ćemo malo razgovarati o usporedbi e, riječkih studenata i austrijskih, odnosno njemačkih studenata. Što slušamo? Pa mi slušamo jedan pa nije novi, nije mladi bend, <laughs> možda su stari već, e, zove se Die Toten Hosen oni su e, punk band, ali ovaj pjesma e, što čujemo je možda više soft punk. <laughs> što slušamo, koju pjesmu? E, pjesmu Antagen wie diesen ili Tage wie diese, to znači dani kao ovaj. Slušamo dan kao ovaj i vraćamo se za koju minutu u studiju. Završio nam je e, pjesma koja u prevodu na hrvatski znači dan kao ovaj. Sa mnom su i dalje Charlotte Tripolt i Marlene Vek iz Austrije, odnosno Njemačke, koji u Rijeci na germanistici e, predaju njemački. E, dobrodošli još jednom u naš studio. I sad ono što, što nas zanima je usporedba riječkih i njemačkih, odnosno austrijskih studenata. Što vam je bilo nekako najteže kad ste došli, tu, ste već e, Marlene godinu dana, Charlotte dvije godine, ali što vam je bilo najveći šok ili najveća razlika u odnosu na studente iz Njemačke i Austrije? Mogu ja? mm da. <laughs> <laughs> meni je bil šok, da uh, študenti ofte, oni uh, so tako stidljivi v eh, smislu, kao, da oni ne, ne veruje v sebi nekako, da oni nemajo dosto povrenje, da, da, da kažeš, da hoče, da kaže in da, da formulišče svoje mišljenje. To, mislim, da oni so tako pasivni nekako, da čakajo, da neko nešto pita in onda tek tad polako krene v akcijo. I to u, mislim, u Austriji mi to nemamo. Mi smo bili više kao kad ja sam bila studentkinja, ja uvijek sam bila baš aktivna i to meni je bio malo čudno da. Da, i isto da um, mislim prvo da kažem što je meni ne e, iznenađenala iznenađenje <laughs> da, da oni su baš motivirani šta, e, šta nisam očekivala da svi su uvijek na vrijeme, skoro svi, a to nisam <laughs> očekivala, to je mislim stereotipično, ali šta, šta, da, šta je meni isto teško da mm, ne dobijem kritične pit, mhm. e, pitanje. baš mhm. e, i, i ne, ne, nitko ne ide protiv Mhm. ne, ne protiv mene, pa ja, ja, ja, bih to izdržala i, meni bi bilo to zanimljivo da, da, da diskutiramo da, da i tako dobimo nove ideje, ali isto i kritično sa okolinom. Mhm. Da, to, to, da ali to da. uvijek je isto zanimljivo kad, kad, kad mi kažemo ili da oni pitaju nešto i mi kažemo pa mi to ne znamo, moramo da pogledamo to zato što mi smo, nije to tako da mi znamo sve. Mm. kako to, kako to je moguće vi to ne znate? To kao veliki šok se <laughs> za njih. Mislim da to je isti taj problem nekako, da oni misli da moramo mi da, damo znanje ovako i da to to. Da, vjerojatno je to e, posljedica cijelog školovanja od, od osnovne preko srednje škole gdje se nekako, e, možda i jesmo u prvom, drugom osnovne zaigrani i želimo i javljamo se, ali kasnije to neko umre u nama jer uglavnom smo navikli da su profesori da sjede, nešto predaju, eventualno na ploči pišu i mi kao mm. slušamo i to je to. Izgubili smo taj žar uopće za javljanjem, za, za, za biti aktivni, nego prepisujemo i kako da. god. Ali namo je to čudno kad nema reakcije, kad mora da se, mislim <laughs> svaki put kaže, kažete nešto, ja sam pitala nešto, jel možem barem neki da ili ne ili <laughs> nešto, neki znak. Mm. ali, da, ali ako, mislim... Ako to krene. Ako mi imamo mm. ideje kako da nje, e, njegovi ideje da izvučimo, one imaju da, baš da. super dobre ideje i, i, i jesu kritične. Mhm. Samo da, Samo ne da, to. Da, da, da. To je fascinantno. A kad već govorimo o usporedbi Austrije, Njemačke i Hrvatske, e, e, vratimo se, možda nećemo više o ovom školskom dijelu ili studentskom svijetu, što vam je bilo kad ste došli u Hrvatsku neka najveća razlika ili nekav najveći šok općenito? Kako izdržavate kišu? A pa to ok, <laughs> valjda to sada ok, ali <laughs> meni je bio eh, veliki problem i uopšte nisam to razumjela zašto eh, nema grejanja u stanu mislim, ovaj, ja sam se preselila dva puta već, jer mhm. je bio, nisam imala e, grejanje, samo klimu i podcasta svaki put je rekao da to dosta greje se, dosta je to za zimu i kad e, Napolje ima nula stepeni, <laughs> mislim, ona to uopšte nije, nije to dosta. Onda ćemo poručiti svima onima koji izdaju stanove, molim vas, ugradite <laughs> nešto, za grijanje. Ne mora biti kamin, ali barem nešto da je da, toplo. Pa da. Meni, e, ja sam dobila e, utisak da ljudi na, na ulicama ne se kao ne smije Aha. Da su, da su baš strogi u, u ulici kad, kad, kad, kad e, ljudi kad se šetaju da, u, u cijeloj Hrvatskoj ili samo u Rijeci? Pa nisam, ja sam, ja nisam putovala mnogo po Hrvatskoj još, mislim bila sam nekoliko puta u, Zagrebu, tamo nisam na to e, Ali, Evo, dragi slušatelji, smijte se više po ulici. Ne baš sad da izgledate koluđaci, ali dajte se malo, malo nasmijeti. Malo više. I kad završite tu u Hrvatskoj u Rijeci na germanistici, vraćate se nazad u svoje države ili što je dalje plan? Veliki znak <laughs> Dobro, onda ćemo o tome na jesen kad završi akademska godina pa kad budete imali već nekakve planove. E, ja vam želim puno sreće i puno naučite naše studente njemačkom. Razgovarali smo malo o vašim metodama e, rada s njima koji su puno aktivniji od većine ostalih e, profesora. Ja vam evo, sugeriram da tako nastavite jer mislim da nam to nedostaje u, u školstvu. Puno sreće i čujemo se, vidimo nekom drugom prilikom. <laughs> Dragi slušatelji, bili su to Charlotte Tripolt i Marlene Vek iz Austrije, odnosno Njemačke, koje u Rijeci na germanistici predaju njemački jezik i književnost. Radio sova sova